від того, наскільки він вас цікавить. А вже ж, хай ось колись я візьму гітару. У вас є гітара? Ви граєте? От ніколи не уявляв. Так, гітара є. Правда, не моя, а нашого інваліда. Він колись був гітаристом, а тепер тільки інколи торкає струни. А грати на гітарі і на бандурі я вмію, адже я українка, ми всі любимо бандуру. Ви коли-небудь чули її? Ні. Але охоче послухав би. Бандури в мене немає. А для гітари треба десь добути басову струну. Добудемо. Наступного разу обіцяю вам невеличкий концерт. Коли? Це залежить від вас. Ви хазяї в місті, і концерт відбудеться тоді, коли захочеться вам. Незрозуміло чому, але оці незначні слова заспокоїли Шпрингера, і таємнича тиша будиночка перестала здаватися тривожною. Ви також ніколи не бачили, як я танцюю? вела далі Галина. Танцюєте? здивувався Шпрингер, зняв і протер окуляри. Звичайно, танцюю. Я надто висока, щоб стати балериною, але наші українські і циганські танці мені добре вдаються. Вона мусила говорити про танці, про розваги, про що завгодно, аби тільки утримати біля себе штандартенфюрера, не дати йому змоги стежити за Іваном журбою. А може, вона вигадує всі ці неймовірні небезпеки? Може, давно зробив свою справу Іван, а зараз стоїть собі на базарі з мішечком махорки, вимінює за склянку курева шматочок хліба чи кілька старих торішніх картоплин? Так мусило б бути, але певності немає. А шпрингер раптом ніби здогадався, що його хочуть затримати в цій господі. Для чого? Хто зна? Піти звідси треба якомога швидше. Я з великим задоволенням гляну на ваше мистецтво. Тільки но у вас знайдеться час мені його продемонструвати, заявив він. І певен, що це буде прекрасно. Шпрингер ледве договорив, як за зовнішніми дверима пролунав нетерплячий голосний грюкіт. Шпрингер тривожно роззирнувся навколо і поклав руку на пістолет. Хто це? Не знаю або генерал Матінеллі, або або, або Фельдфебель Біркенбауер, закінчила Галина. Він теж буває тут, тільки під вашим командуванням, але відчуває себе в нашому місті певніше за вас. Коли дозволите, я відчиню. Вона вийшла, і на мить шпрингер залишився сам. Очевидно, існував якийсь зв'язок між цією жінкою і Біркенбауером. В усякому разі, думають вони одне про одного надто вороже. І, мабуть, Фельдфебель має рацію. В цьому будиночку все не так просто, як може видатися на перший погляд. У коридорі почувся шум, кроки, двері розчинилися. Генерал Гвідо Матінеллі став на порозі оглянув кімнату, все побачив шпрингера, щербаті чашки, пляшку вина і грізно запитав, що це означає. Побачення друзів, пане генерал, прослизнула до кімнати Галина, взяла ще одну чашку, налила вина, простягнула генералові. Прошу, ось ваш келих. Сказала вона це так кокетливо що штандартенфюрер, усі почуття якого в цей час загострилися до краю, подумав справді вона захмеліла, чи тільки вдає. Все тут може бути правдою і все брехнею. Мабуть, найдоцільніше було просто кинути цю красуню до камери. Немає підстав? А хіба потрібні якісь підстави? Воля штандартенфюрера єдина і цілком достатня підстава. Ні, генерал Матінеллі щинить скандал, і тоді, хочеш не хочеш, доведеться говорити про якісь факти. А фактів немає. Значить, мусиш почекати. До того ж, неясна надія на можливість дуже приємної для штандартенфюрера Шпрингера хвилини жевріла в його серці. Що це означає? не звертаючи уваги на простягнену чашку, повторив Матінеллі. Хто приніс вино? Я, невинно відповів Шпрингер. Ви? Ви тут часто буваєте? Так, знущався німець. Це вже втретє. Галино, гримнув Матінеллі, коли виявиться? Нічого не може виявитися. Галина закопила губи примхливо, неприродно, і Шпрингер поспішив запитати, чому не може виявитися? Ви все так добре приховали? В такому разі не ви, а ми, пане штандартенфюрер. Ми?